Die Filisteine het voor Israël aangeval, die Israëlieten het voor hulle gevlug, en van die manskappe het op Geluboeberg gesneeuwel. Toe die Filisteine op Saul en sy seens toegesak, hulle het Saul sy seens Jonathan, Abinadab en Malkishua neergevel en toe die aanval op Saul toegespits. Die boogskutters het om in die oog gekry, en hy het baie bang vir hulle geword, en vir sy wapendraaier gesê, trek jou zwart en steek my daarmee dood, dat daar die heidene nie kom in my doodsteek en in oneer laat sterf nie. Maar sy wapendraaier wou nie, want hij was baie bang. Sal vat toe self die zwart en val daarin. Toe sy wapendraaier sien Sal is dood, val hij ook in sy zwart en sterf saam met om. So is Sal en sy drie seens en sy wapendraaier en al die manskappe by om op daar die dag saam dood. Die Israëlieten wat oorkant die laagte en oorkant die Jordaan gewoon het, het gezien dat die manskappe gevlug het en dat Sal en sy seens dood is. Hulle het die stede verlaat en ook gevlug, en die Filisteine het die stede beset en daar gaan woon. Toe die Filisteine die dag na die geveg die lijken kom stroop, kry hulle Sal en sy drie seens daar waar hulle op Gelboeberg geval het. Hulle het sy kop afgesnij en sy wapens afgeruk en die in die land van die Filisteine rondgestuur om die goeie nies in hulle tempels en aan hulle mense bekend te maak. Daarna het hulle sy wapenrusting in die tempel van Astarte gezet en sy lijk het hulle teen die meer van Bidsan vastgespijker. Toe die mensen van Jabes en Geleard hoor wat die Filisteine met Saul gedoen het, het al die weerbare manne klaargemaak en hulle het die hele nacht deurgetrek in die lijk van Saul en die van sy seens van die meer van Bitsan afgehaal. Hulle het het na Jabes toegebring en daar verbrand. Hulle het die bene gevat en onder die tamarisk in Jabes begrawe en daarna het hulle 7 dae lang gevast.